Sveiki gyvi. E, šiandien pirmasis 2009 e, metų pietų stalas ir pasirinkome pašnekovą, kuris galėtų apibendrinti tai, kas su mumis e, dėjosi visus metus ir galbūt pažvelgtų į perspektyvas E, vienas iš tautos pažangos partijos vadovų, Rolandas Paulauskas su mumis. Labadiena. Labas rytas visiems. Su naujais metais. Jo, su naujais e, ir su naujais darbais. Taip. Dabar ne tik metai prasidėjo, bet ir naujas darbymetis, savaitės pradžia, metų pradžia. E, Rolandai, kaip galvojate, ko reikėtų? Ar kad temperatūra nukristų žemiau, ar kad kainos pakiltų aukščiau, kad Lietuvoje žmonės į gatves išeitų? <laughs> Oi, daug ko reikėtų. Pirmiausia, įvertinkim, kad energingiausiai išvažiavė. Sutiksime, ne? Iki išvažiuoja vis tiek, tie, kurie turi energijos tam. Taip kad yra toks posakis iš Visotskio dainos Nastajaščik buinych malą votinėtų Važakov. Tai tie nastajaščiai buinai išvažiavo. Taigi čia nėra kam organizuoti. Va šiandien, kiek girdėjau per žinias, ta protesto akcija nepavyko praktiškai. Nu, vyksta ten Taip. automobilininkų mėginimas. Iš kitos pusės, iš kitos pusės yra rimtesnė priežastis. Nelabai aišku, ką daryti. Ir tie, kurie, sakykime, vestų į tas protesto akcijas, čia e, atskiros laidos tema būtų, jeigu mes ją pradėsim, mes nukrypsim. Nelabai aišku, ką daryti. Ir šiandieną opozicijos, opozicinės jėgos, sakykime, nieko nedeklaruoja tokio, kas galėtų patraukti žmonės. Iš esmės pozicija nuo pozicijos gi nieko nesiskiria. Ir tas tęsiasi jau ne vienerius metus ir ne vieną Seimo kadenciją. Skiriasi niuansuose, skiriasi smulkmenuose, bet generalinė linija ekonomikoje, pirmiausia ekonomikoje, iš esmės tai yra ta pati. Čia aš galėčiau vardyti daugybę pavyzdžių. Nieko nesiskiria Brazauskas nuo Landsbergio, taip apibendrinai pasakius, ir nuo liberalų Ir tą puikiai rodė dabartinė koalicija, kurioje yra tokios skirtingos jėgos. O sprendimus priima... Sunku net pasakyti, kokios, kokios šia ideologijos rėmose. Galima sakyti, kad žmonės toli nuo valdžios, valdžia toli nuo ideologijos ir šiaip visi šitie dalykai yra nesukabinti. Jeigu jau dar rimčiau šnekėti, mano supratimu Lietuvoje yra politinio elito krizė, pirmiausia, tą parodė rinkimai. Jeigu gali atsitiktinis žmogus du mėnesius iki rinkimų sukūręs, net nepasakysi politinę jėgą, ar ne, jos nėra tos jėgos. Ir jis gali, aš dar sutikčiau, kad jis šiaip netaip įveikia 5 procentus ir ten turi 2-3 žmonės seime, ar ne? Na, tai pasitaiko pasaulyje tokių dalykų. Bet jeigu jis gali laimėti antrą vietą, praktiškai nuliniai pozicijoje, tai rodo ką? Tai rodo, kad politinės sistemos Lietuvoje nėra. Ir politinis elitas nesugeba nieko pasiūlyti žmonėm, kad ne, neteitų iš šono žmonės visiškai atsitiktiniai. Jie nieko negali pasiūlyti. Ir pasižiūrėkim e, prieš rinkiminius reitingus, kokie jie buvo partijų. 10-15 procentų, ar ne? Tai yra marginalinių partijų procentai. Niekada Lietuvoje rinkimuose nebuvo situacijos, kad nebūtų partijos, kuri turėtų virš bent 20 procentų. Tai ir buvo pirmą kartą susiklosti, kai nėra tokios partijos, kuri prieš rinkimus reitinguose rodytų tik tai saky, apie 10-15 procentų. Škia politinė sistema žlugo. Žmonės net nebežino, ką siūlyt, politinis elitas nežino, ką siūlyt. Žmonės tą matydami taip pat nusivėlė visais ir prasideda e, visiški atsitiktinumai. Valdžia guli ant žemės, jie gali pasimti bet kas ir pasiemi. Tai išeitų krizė prasidėjo kur kas anksčiau. Be jokios abejonės. Čia yra tik rezultatas. Bet čia mes kalbam apie Lietuvą. O Lietuva yra tik tais, nu kaip pasakyt, tik dalelė tų procesų, kurie vyksta pasaulyje ir kurie taip pat vyksta dešimtmečiais. Tik prie tų pasaulinių procesų Lietuva dar prideda savo bėdas. Vėlgi mes šiandieną, kiek aš Mes susitarėm kalbėti apie pasaulinius įvykius, tai dėl to apie Lietuvą net nesinorėtų plėstis. Ir jeigu jau aš neku, tai tą pasakysiu, kodėl aš drįsau ateiti į tą laidą ir e, pasiūlyta tema yra pasaulio reikalai ir kodėl aš drįstu apie tai šnekėti. Ir visą tai, ką aš toliau šnekėsiu, klausytojai, norėčiau, kad suprastų, kodėl aš jaučiuosi, turis teisę apie tai šnekėti. Ir pradėsiu nuo to, kad aš užsiminėjau, aš tą vadinu finansinė investicinė veikla – na jau beveik du dešimtmečius. Nuo pat pradžių, kai tik atsirado galimybės, kai atsirado birža akcijų ir taip toliau, aš žaidžiau ir akcijomis, ir ko tik aš nedariau. Aš išbandžiau visus tos instrumentus – finansinius, investicinius. Ir po vieno nusivylimų didelio, kada aš pralošiau ant, vieno, ant vienos operacijos su akcijomis, tai buvo prieš kokią turbūt 12 metų jau, aš nutariau atidžiau pasižiūrėti Kasgi čia vyksta? Kaip sukonstruota ta sistema? Ir va tai, kas man atsiskleidė jau prieš dešimtmetį, va apie tai aš ir jaučiuos turys teisę šnekėti, nes tą, ką jau aš sugebėjau suprasti ir rasti informaciją, ne tai, kad aš čia kažkoks baisiai gudrus, aš tai, tai informacija atvira visa. Kai atsirado internetas, viską ten galim rasti. Ir aš stebiuosi, kad per šitą dešimtmetį Lietuvoje tie žmonės, kurių profesinė pareiga buvo apie tai kalbėti, jie apie tai arba visai nekalbėjo, arba kalbėjo priešingus dalykus, negu aš mačiau. Ką aš noriu pasakyti? Sakykime, šnekant apie akcijas, ar ne? Pirmiausia, aš susidūriau su akcijom, kad ir kada pralašiau. Aš iškėliau savo klausimą, o kiek realiai turi kainuoti akcija? Nes pradės gilintis į fondų biržų reikalus, aš supratau, kad akcijų vertė niekaip nepririšta prie realios įmonės veiklos. Arba labai saliginai tik tais turi ryšį su įmonės realia veikla. Ir aš pradėjau kuo toliau gilindamasis, jau skoviau dešimt metų atgal. Aš supratau, kad tai yra grinai spekuliaciniai dalykai. Ir aš jau dešimtį metų nebespekuliuoju akcijomis. Aš prieš gerą dešimtmetį supratau, kad reikia investuoti ne į akcijas, o į realios ekonomikos atsiprašau, sektorių. Tada dar buvo galimybės ir aš tą padariau. Bet aš supratau vieną dalyką ir aš dabar klausyt... O reali ekonomika, čia gamybos sfera? Gamyba, paslaugos, tos, kurios yra realios. O ne tai, kad tu nieko nedarai, nusipirkai akcijų, mėgi, ar ne? O pinigai. O pinigai kas? eina, suprantat. Nu, tai yra, tai logikos nėra tame, tas turi anksčiau ar vėliau pasibaigti. Ir aš jau šitoj studijoje, beje, ne vieną kartą gal ir net su pačiu e, pokalbė suprognozavęs prieš daugelį metų kad šita sistema žlugs, nes jinai yra įdinga iš esmės. Ir aš toj klausytojam duosiu labai paprastą pavyzdį. Labai paprastą pavyzdį. Visi gali jį pasitikrinti. Paimkit bet kurios Lietuvos įmonės akcijų vertę, tik ne dabar, kiek jinai rinkoje kainuoja. Nors ir dabar dar galima paimti, bet ypatingai tiek, kiek kainavo prieš metus, tarkim, ar ne? Ir jūs rasit, na pavyzdžiui, aš nesakysiu įmonės pavadinimo, bet tai yra realūs skaičiai. Tiesiog, vat vienos įmonės akcija Lietuvoje prieš, prieš gerą, tai, sakykime, pusmetį kainavo pusantro lito. Tu perki e, biržai už pusantro lito tą akciją. O dividendų ta įmonė moka už tą akciją pastaruosius penketą metų. Aš pasižiūrėjau jos popierius. Du centus tik tai. Du centai dividendų, ar ne? Ir pusantro lito kaina. Tai atsipirkimas yra kiek? 70 metų. Tai kolegos, visi kurie apskritai reiškia, masto tomis kategorijomis. Kas čia yra per investiciją? Investicinė graža yra, jeigu tai reali ekonomika, mes buvom įpratę skaičiuoti, tai yra 5-7 metai. Tai yra normalus, normalus grįžimas. 10 metų jau yra pakenčiama, bet jau nebe taip linksma. Na, 15 metų yra lubos, jau čia nekilnojama turtą investavus reikia per tiek e, susigražinti pinigus. Čiagi 70 metų. Ir kai aš šitą supratau... Taip ilgai žmonės ten gyveno. Taip, <laughs> aš kai šitą supratau, kai aš pamačiau, kad New Yorkų fondų biržose, sakykime, Nasdago, e, Dow Jones'o, sistemoje, kurios akcijos sukasi. Ten šitas dividendų ir kainos skirtumas siekia šimtą metų. Arba apskritai dividendai neišmokami. Ir viskas buvo paremta tuo, kad akcijos pačios kyla. Nu ir man buvo aišku labai senai, kad šita sistema žlugs kadangi man buvo aišku šitai, tai atitinkamai aš iš karto sakiau, kai pradėjo kurti privačius pensijų fondus kaupiamosius. Pameni? Mes iš karto sakėm, nedarykit šito, šita sistema mirus dar negimus. Ir šiandien yra didžiausia klaida, kad prezidentas vetavo Seimo priimtą įstatymo pataisą dėl pensijų, kur 2 procentai yra nukreipiami atgal į sodrą ir paimami iš privačių fondų. Kreipiuosi į prezidento patarėjus. Neklaidinkit žmonių Lietuvos. Ir neklaidinkit, jūs patys, aš nežinau, ar jūs klystat, ar jūs apsimetinėjat. Šitą aš tikrai norėčiau suprasti. Atginai, pakviesk juos į studiją, padiskut, ar jie nesupranta, kas vyksta, ar jie apsimeta. Tas klausimas man jau kyla irgi tuos <laughs> dešimtį metų. Ir dėl to aš sėdžiu šiandien čia. Ir aš drįstu apie tai šnekėti, nes tas, kas man buvo aišku prieš daugelį metų, jiems arba buvo neaišku, arba jie apsimetinėjo. Ar taip suksi, ar taip suksi, jie yra negerai nusiteikę mūsų visuomenės atžvilgių. Jeigu jie nesuvokė, tai jie paprasčiausiai nekompetitingi, jie neturėtų lysti šiandieną į sceną ir toliau šnekėti. Pamenat vieną sakė, doleris yra Afrikoje doleris. O man jau tuo metu buvo aišku, kad doleris nežilėts, kaip rusai sako na tam svieti. Kaip čia, čia atskira, atskira, atskiras klausimas, kaip jis dabar čia elgėsi. Bet tuo metu, kai doleris kainavo 4 litus, buvo visiškai aišku, kad tai ilgai nesilaikys. O tuo tarpu tie, kuriems pagal profesiją priklausytų mūsų įspėti, ar ne apie tai, sakė laikykit dolerius. Tai kaip aš šiandien apie juos turiu galvoti? Ir kaip aš turiu žiūrėti šiandien į tos žmonės, kurie lipa vėl į ekranus ir vėl mums kažką aiškina? Nors man visiškai aišku, kad jie arba nesuprato procesų vykstančių pasaulyje, arba apsimetinėjo, ar taip suksi, ar taip suksi. Tai yra, tai yra negeri dalykai. Gerai, per traukėlį Rolandas Paulaskas iš karto po jos. Likite su žinių radiju. Grįžtame į studiją, su mumis e, Rolandas Palaskas, priminsiu, jis vienas iš tautos pažangos partijos vadovų, tačiau ne apie politiką šiandien šneka, veikiau apie ekonomiką ir apie e, globalius tokius bendresnius procesus pasaulyje vykstančius. Žodžiu, e, mes jau išsiaiškinom, kad toji krizė čia prasidėjo ne vakar ir tie dalykai, kurie buvo, e, kurie dabar yra aiškus, turbūt tiems, kurie kiliau stebėjo aplinką, buvo aiškus ir... Apie juos rašė pasaulio spauda ir įvairūs analitikai pasaulyje jau daug metų atgal. Tik reikėjo norėti tai matyti. O dabar žiūrėkim, kas atsitiko. Vat ką aš supratau šitą gerą dešimtmetį, studijuodamas įvairiausius ekonominio gyvenimo aspektus pasaulyje. Ką aš supratau? Gal aš ir neteisus, ar ne? Bet štai kaip man tas matosi. Ir aš sakiau, kodėl aš drįstu apie tai kalbėti, nes aš dešimtį metų tik to ir praktiškai užsiminėjau. Ir kadangi visi kiti, kuriem priklausytų apie tai šnekėti, šito nesakė. Žiūrėkit, jau turbūt šiandien daug kas žino, ar ne, Lietuvoje, kad e, dabartinė finansinė sistema prasidėjo nuo Bretton Woodso. Tai po karo, 44 metais berots ar 5, susirinkusios vakarų Europos šalis ir šitą vakarų pasaulio šalis susitarė, kad, e, kad prie aukso bus pririštas tik doleris. O visos kitos bus valiutos e, konvertuojamas pagal dolerį jau toliau. Ir ta sistema pradėjo funkcionuoti. Kitaip sakant, doleris buvo grįstas auksu. Ir va čia, kiek aš supratau iš viso skaitimo, mano supratimu yra didžiausia arba pradinė priežastis visų problemų kada nebeužteko, kada situacija susiklosti taip, kad pinigų jau buvo daugiau negu aukso, amerikiečiai 70 ar 71 metais panaikina aukso standartą. Ir vat nuo šito momento praktiškai nebelieka jokios atskaitos, kiek tų pinigų gali emituoti. Nebelieka jokio ryšio tarp real, realios ekonomikos ir pinigų kiekio pasaulyje. Ir per tuos vat, keliasdešimt metų, kurie praėjo nuo 70 metų, pinigų atsirado pasaulyje tiek, kad jie neišvengiamai turėjo sužlugdyti pačią šitą sistemą. Va čia yra turbūt visako esmė. Ir kadangi ta, ta sistema buvo grįsta visą dolerių, tai atitinkamai tie, kurie tą dolerį emitavo, daugiausia iš to naudo, naudos gavo. Ir jie turėjo didžiausią pagundą – Ir jie ją pasinaudojo pilnai. Prileidę ne tik tais e, pinigų, bet jau po to šnekėkime apie tos vadinamus išvestinius vertybinius popierius. Kada jau nebeužteko paprastų pinigų, jie pradėjo visokius ten, nevardinsim juos, jie yra vadinami, der, e, derivatyvais jie yra vadinami. Nežinau, ar reikia paaiškinti žmonėms, ką tai reiškia, bet kad supaprastintai vieną, vieną tik pavyzdį pasakysiu. Sakykime, bankas e, duoda kreditą nekilnojamam turtui pirkti bedarbiui. O taip yra. Jungtinėse valstijose tai buvo. Net bedarbiai gaudavo tos kreditus nekilnojamam turtui. Tada bankas, surinkęs jų skolas, jų skolinius įsipareigojimus, daro vertybinį popierių ir jį parduoda jau kaip išvestinį kitoms finansinėms institucijoms. To surinkusius tokių popierių daro trečios eilės išvestinį popierių. Ir vėl jį parduoda rinkoje. Ir visa tai kaupėsi, kaupėsi, kaupėsi ir pasiekė tokius skaičius, kad tiesiog jau protas nebeišneša. Dar šimtai trilijonų dolerių vertinami va šitą išvestinių popierių masę visą. Nu, už jos stovi bedarbis. O, ir kai tas, be, o tas bedarbis iš jo nieks ir nesitikėjo, kad jis sugebės padengti tą kreditą už namą. Visi manė, kad kylant nekilnojimo turto vertei, blogiausia atveju mes atimsim iš jo tą namą, parduosim, likviduosim jo skolą ir viskas funkcionuos, ar ne? Bet kiek kitų namų gali būti? Pažiūrėkit, kiek Lietuvoje šiandieną stovi nekilnojimo turto visa, visa sistema. Tas pats ir ten atsitiko. Ten dar anksčiau negu pas mus. Kai tik sustojo va, šitam e, pradinis tas taškas, nustojo brangt nekilnojamas turtas, visa ta sistema iš karto griuvo. Bet čia tik viena iš, viena tik iš, vienas tik iš, iš vektorių problemas. Toliau, kad skatinti vartojimą Amerikoje ir ne tik Amerikoje, o ir Europos valstybėse taip pat, buvo besaiko dalinami vartojimo kreditai. Ir žmonės, kaip ir Lietuvoje beje, labai lengvai gaudavo pinigus nusipirkt einamiesiems poreikiams, tenkinti kažkokius daiktus ir taip toliau. Tai mūsų dabar laukia va šita krizė. Iš kitos pusės atsirado labai daug pinigų, kurių nėra kur dėti. Aišku, su, <laughs> daugelį žmonių sunku supras, kaip gali nebūti kur pinig, pinigus dėti. Bet taip jau atsitiko pasaulyje. Vienur jų trūksta, o kiti turi jų tiek daug, kad nėra jų kur dėti. O kad suprast šitą situaciją supaprastintai šiek tiek, įsivaizduokit, kad jums Lietuvoje duoda no, nu, 10 milijonų litų. Ir kur jūs juos padėsite taip paprastai? Nekilnojamas turtas šiandieną pinga, taip, akcijos pinga ir kur jų investuot? Kur investuot? Supirkinėti pingantį nekilnojamą turtą tikintis, kad jis po penkerių metų pabranks. Taip, bet jisai pinga, dabar mes tikimės, kad jis piks ir jis greičiausiai dar piks. Žodžiu, dar reikia lukterėti. Taip, ir kur ta, o, o iš kitos pusės tavo pinigai nuvertėja. Taigi, žinokit, su šita situacija susiduria ir tie, kurie valdo trilijonus. Tada vežti reikia į Baltarusiją, nes Lukašenka liberalizuoja ekonomiką. Taip ir buvo. Taip ir buvo. Žlugus Tarybų sąjungoje atsivėrė papildomos rinkos ir tie pinigai galėjo naują erdvę, ar ne? Naujoji erdvėj išsiliet. Toliau Kinija buvo įtraukta į šitą procesą. Bet dabar, kada globalizacija pasiekė jau savo, taip sakant, visos e, iki galo išsivystė, visas pasaulis yra vienas didelis kaimas, kur toliau eiti? Kur toliau eiti su tais pinigais? Tada prasidėjo, sakykime, akcijų brangimas. Pensijų fondai. Jūs įsivaizduojat, kokius pinigus yra sukaupę amerikiečiai, kurie jau ten 40-50 metų turi tos privačius pensijų fondus. Prie jų atlyginimų. Tai yra milžiniški pinigai. Kur juos laikyti? Kodėl aš pirmoji dalys sakiau, kad mes darėm didžiausią klaidą, eidami šitą sistemą. Nes mes įsiliejom į kaupiamąją tą pensijų sistemą tada, kai jau tie aktyvai, kuriuos perka už tos pinigus pensijų fondai, jau buvo visi perkaitę. Tiek akcijos buvo perkaitosios, tiek nekilnojamas turtas. Ir mes nupirkom tos aktyvus jų maksimalios kainos metu, ir jie dabar žlugo, ir viskas, ir mes tos pinigus praradom, ir mano supratimu negrįžtamai. Kiek aš, kiek aš galiu suvokti, e, šį, kas darosi pasaulyje, niekada nebegrįšim į ten, kur buvom. Galim už kuriam laikui e, šitą, e, šitą griūtį sulėtinti, ar ne? Gali vėl susidaryti iliuziją, kad, kad viskas gerai. Bet yra fundamentalios priežastys, kurios sako, kad niekada negrįšim į buvusią situaciją. Niekada. O kaip su cikliškumu ekonomikoje? Cikliškumas veikia tol, kol pati sistema negriuvo. Dabar griūna sistema pati. Apie tai aš ir šneku. Cikliškumas taip jisai buvo. Bet jis veikia egzistuojančios sistemos rėmose. Gerai, Dabar, tai ši krizė, jinai kokybiškai skiriasi, vi, tarkim, iš esmės, mano žiūri, ir tiek, kiek aš sugebėjau... Argentinos su... krizės. Iš esmės skiriasi. Kiek aš sugebėjau suvokti, skaitydamas, sakau, aš turbūt tris kartus baigiau ekonomikos mokslus per šitą dešimt metų, kiek aš visko per... Aš supratau tik vieną. Šita sistema neturi jokios ateities. Tris neišeina, nes po tris kursus tik tai. Yeah. Neba, tris kart nebaigtas <laughs> ekonomikas. Dabar žiūrėkit. Reiškia, pinigų perteklius, taip pat iš kitos pusės gamybos perprodukcija. Įsivaizduokit, paimkim pavyzdį Nokia tokia, ar ne? Jinai prigamino telefonų ir jinai taip greit keičia naujais modeliais, mums jau tiek nereikia. Mes nespėjam sekt kiek ten, nespėjam emocinėš naują modelį, kaip jau į parduotuvę atvežė dar naujesnį. Jiem nu tai reikia, vartotojiškai visom Taip, jiem reikia skatinti vartojimą, kitaip sustos gamyba ir sustos viskas. Bet tas irgi turi ribas. Ir iš vienos pusės, sakykime, dar yra krūva pasaulio žmonių ten Afrikoje ir taip toliau, kurie neturi nieko, bet jie ir neturi resursų jokių. O visi tie, kurie galėjo nusipirkti tos telefonus, jau nusipirko. Ir nusipirko daug ką kitą. Taip, bet su, su ta Afrika, e, vėlgi, ir realia, ir simbolinė. Tai tiems, kurie neturi nieko, reikia duoti kreditus. Ką ir darė amerikiečiai pastaruosius e, e, dešimtmečius. Bet irgi ateina laikas mokėti. Šiandien amerikonai yra prasiskolinę iki ausų. A, iki, ir dabar vieną dalyką pa, įvertinkim. Kada mes kalbam apie valstijas, tai nereiškia, kad jie yra pačioj blogiausiai padėti. Toli gražu ne. Sakykime, skola vienam gyventojui, vat ir vakar žiūrėjau netgi lentelę. E, Amerikoje yra kažkur ten 50 ar 60 dolerių. Ar dabar tūkstančių neatsimenu. Nu, vienu, aš tik proporciją sakau. O Airijos skola vienam gyventojui yra kelis kartus didesnė negu valstijose. Bet mes šnekam dažniausiai apie valstijas dėl to, kad nei Airija, nei Olandija, nei tuo labiau mes, ar ne, šitam būsimam žaidime ir šitų naujų taisyklių kūrime praktiškai jokies įtakos neturės. Kas gali turėti įtaką naujų žaidimo taisyklių kūrime? Kinija, ar ne? Rusija, kažkiek. Toliau Europos Sąjunga, kaip vienetas, bet jai sunkiai sekasi rasti bendras pozicijas ir jungtinės valstijos pirmiausia, nes jos iki šiol diktavo taisyklės. Doleris buvo vedančioji. Nu, Latino Amerika, Brazilija ir galbūt Indija. Nu, galima juos priimti kaip žaidėjais, bet vis, visų šitų žaidėjų tarpe turbūt sutiksim, valstijos yra pats svarbiausias žaidėjas ir jis yra vedantis, jis yra šiandieną dominuojantis žaidėjas. Ir yra dar kita problema, jis šiandieną praranda savo lyderio pozicijas. Ir dabar klausimas, ką jūs darytumėt, tad visi pasvarstom. O įsivaizduokit, kad jūs esat amerikiečių vadovai šiandieną, valstijų vadovas jūs esat. Ir ką daryt, matant, kad jūs kaip lyderis prarandant pozicijas. Grįžta prie Monroe doktrinos, bandome... O, apie ką ir šneka. O ką tai reiškia? Grįžimas prie Monroe doktrinos. Tai reiškia pavojų. Pavojų mums, pavojų Latino Amerikai, pavojų kitam pasauliu, Smetat, kaip, kaip, kaip man matosi. Dar čia vieną dalyką reikia, ką ne visi žino, sakykime, tas dolerio įsivyravimas, kodėl atsitiko. Apie 70 metus buvo sudaryta sutartis dėl naftos pardavimo tik už dolerius. Kitaip sakant, buvo visa eilė mechanizmų pritaikyta, kad doleris taptų E, pasaulio atsiskaitimo Čia konvulsijų buvo, mėgina, tai. mėginta buvo perėti e, nuo dolerio prie euro ir nu, tai skirti... Tai jau galima, skaič, galima taip galvoti, kad euras buvo toks projektas, tikintis, kad tai taps alternatyvę pasaulinę valiutą, bet kol kas jis ją netapo. Iranas čia labai pagrasina, bet jeigu jūs mus čia bandysit ir toliau terrorizuoti, tai perėsim. Na, jeigu apie tai šnekam, prisiminkim ir Irako, ir Huseino veiksmą. Jisai vienas iš pirmųjų turbūt pasaulyje perėjo prie atsiskaitimo už naftą eurais. Ir ne faktas, kad tai nebuvo viena iš priežasčių jo liūdno likimo. Apie tai mažai yra rašoma, bet tai, nu, kiek aš skaitau, tai atrodo, kad tai yra teisingas faktas. Žinot, tai yra toks dalykas, šiandieną internete <laughs> parašyta tiek visko yra. Ir tiek prieštaringų dalykų, kad net nežinai, kuo iš tikrųjų galima tikėti, o kuo ne. Dėl to reikia viską labai skeptiškai vertinti. Reikia e, visada turėti omeny, kad, kad tai yra tik tais propagandos dalis ir suprast, kur yra tikra tiesa, o kur ne, toli gražu ne taip paprasta. Paradoksas, bet kuo daugiau informacijos priemonių, tuo sunkiau yra suprast, kas darosi pasaulyje. Nes tas, kas valdo mas medijai, gali atitinkamą linkme kreipti tavo galvojimą. Ir čia pačios įvairios jėgos gali būti, kokius tik norit. Visi, kurie disponuoja resursais, gali atitinkamą informaciją kreipti savo linkme. Praėjo tie laikai, kai cenzūra buvo kompasas. Ką draudžia, tą reikia ir gaudyti. Taip, šiandieną e, juk atvirai veikia ir internetinėse diskusija atvirai veikia žmonės, kurie kreipia diskusijas tam tikrą linkme. Juk visą tai mes žinom. Ir dėl to skaitai diskusiją, negali būti tikras, ar čia yra tikras balsas liaudės, ar čia yra kreipiama <laughs> kažkieno tais. Yra reklamos agentūros pasaulyje, kurios dirba toj, toj srity, gali užsakyti jiems. Ir jie diskusijas bet kur kreips taip, kaip jiems reikia. Taip, kad žinot, šiandieną, dėl to aš labai atsargiai sakau apie tą Irako pardavimo naftos už eurus. Bet ta informacija eina, jinai pastoviai eina iš daugelio šaltinių. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Amerikiečiai, sugriuvus Tarybų sąjungai, liko vienvaldžiai lyderiai pasaulyje. Ir praktiškai naudojasi viso pasaulio gerybėmis. Nu, žinom irgi tuos skaičius. Irgi lyg nieks nekvistinuoja, kad jie, jų BVP ten yra apie 20 procentų pasaulio, o vartoja jie gerokai daugiau. Kitaip sakant, jie gyveno skolon. Tai kiek tu taip gali gyventi? Kažkas tą skolą jų turi apmokėti, ar ne? Iki šiol mes apmokėdavom, mes visi apmokėdavom, visas pasaulis apmokėdavo jiems šitą. Ir ne tik jiems. Dar sėki kartuoju, ne tik jiems. Bet šiuo atveju mes apie juos kalbam dėl to, kad jie yra raktinis žaidėjas. Ir jie iš esmės spręs, kas toliau bus. Ir jau jie ir sprendžia. Jau jie ir sprendžia. Va dabar dolerio kurso kilimas. Tai jau, tai jau yra amerikiečių tam tikrų sprendimų rezultatas. Jie taip suorganizavo sistemą, kad visiems šiandien reikėtų gyvo dolerio, kadangi tos kolos pradėjo visus spausti, ar ne? Elementariai, jeigu kas nesuprantat, tai aš pasakysiu, kas atsitiko. Įsivaizduokit, jūs esat e, paėmęs kreditą ir užstatęs akcijas banke, o akcijos buvo įvertintos ana kaina. Ir jums duoda kreditą pagal tas akcijas. Staiga akcijų kursas krenta ir labai stipriai, bankas sako, duokit papildomą garantą. Ar ne? Jūs to garanto neturit, jam atitenka jūsų akcijos. Vienas dalykas. Iš kitos pusės jūsų turtas taiga tapęs, e, buvęs labai didelis, jis subliūkšta per dieną pinigai dega. Bet to ir reikia tam tikrą prasme, nes pinigų yra perteklius, mes šnekėjom, jų yra per daug, juos reikia deginti, jie yra deginami. Ir kadangi didžioji dauguma pinigų tai buvo virtualiniai, visiems šiandien reikia gyvo dolerio, tikro. Užtat visi puolė pardavinėti aktyvus akcijas, ką jūs tik norit, kad gaut gyvą dolerį. Nes jį reikia išsaugoti, akcijos pinga, O doleris tikimas ir ką jie daro? Jie parduoda akcijas, perka ne, pinigus. Ne, bet anapus gyvo dolerio kas yra? Aš pasakysiu, kas Lūkesčiai, yra toliau daroma. kad Amerikos ekonomika išgyvens visą šitą. Aš to pasakysiu, kas yra daroma. Tu parduodi tą, ką gali parduoti šiandien, ar ne? Gauni, matydamas, kad tavo tiem aktyvom jau pavojus iškilo, gauni pinigus ir yra du keliai, kaip žmonės elgesi. Vieni laiko kešę, grinais pinigais, kiti perka jau Amerikos vertybinius popierius valstybinius tikėdamisi, vat būtent, kad Amerika atsilaikys, kadangi jinai niekada nėra per visą istoriją atsisakiusi mokėti pagal tos vertybinius popierius. Ir dėl to amerikonai šiandien labai lengvai skolinasi pinigus, nes visi nežino, kur bėgti su tais pinigais. Nėra daugiau kur bėgti. Ir bėga į valstybinius Amerikos popierius. Bet ten Tie, kurie dabar mus klauso, būkit tikras, aš žinau ir apie federalinio rezervų sistemą, ir kas tai per sistema, nes aš jau dabar girdžiu, kaip kas sako, jis ten ta, ta, ta, ta, ta. Viską mes žinom. 13 metais buvo sukurta praktiškai privati kontora, dolerį emituoja privati kontora iš esmės. Čia iš viso yra sunkiai suvokimas dalykas. <laughs> Šitą sužinojau prieš daugelį metų. Iš pradžių nenorėjau net patikėti. Tai yra privati kontora. Ir, ir tai įsivaizduokit, kaip, kas būtų, jeigu mes, vat, lietuviai, galėtume emituoti litus ir juos visas pasaulis imtų. Ir jie negrįžtų atgal mums. Tai spausdini popieriukus ir klesti. Ir amerikiečiai taip gyvena, bet ta galimybė baigėsi šiandieną jiems gyventi va tokiu būdu, baigėsi. Pas jų yra didžiulė skola vidaus, didžiulė skola išorės, sumarinė skola, jeigu imti išorės vidaus ir, visu, ir valstybinius įsipareigojimus pensijų fondam ir taip toliau, ten sudaro apie 50-60 trilijonų dolerių. Tai yra pasaulio metinis BVP tiek, panašiai. Gražinti tokius pinigus jie neturi jokių galimybių. Šitą savo. Įsidėmėkim ir įvertinkim visada, gražinti tų skolų, kurios yra susikaupiusios, neturi niekas galimybė, ne tik valstijos, bet ir Europos šalis. Ir beje, čia yra įdomus pastebėjimas. Prieš keletą metų staiga pradėjo skolintis ne tos valstybės, kurios turi pakankamą resursų, tokios kaip Norvegija, kaip Vokietija, jos irgi pradėjo skolintis. Va čia pauzė. Taip. Pabandykime suintriguoti ir iš karto po jos Rolandas Paulauskas prates savo uh, išvalgas. E, Likite su žinių radiju. Grįžtame į studiją, e, toliau Rolandas Paulauskas su mumis ir mes staptelėme, staptelėme vienoje gražioje vietelėje, norvegiškas peizažas, šalis, kurios pradeda skolintis. Nors turi labai daug pinigų. Ir kodėlgi jos staiga nusprendė tai pasilikti? Čia yra ne tik mano nuomonė, aš jai tiesiog pritariu, aš jai išskaitau įvairių analitikų knygose ir straipsniuose, dauguma sutarė, kad matyt to šalis prieš keletą metų susitarė dėl kažko tais ir kažką suprato. Kitaip sakant, suprato vieną dalyką, gražinti tų pinigų nereikės. Ir visi, kurie nesiskolina, paprasčiausiai nepasinaudoja galimybę per tą keletą metų iki sistemos galutinės griūties – resursus panaudoti. Tai čia jūs atsargiai šnekėkite, nes dabar žmonės bandys skolintis, nors tiesa Lietuva. Niekas dabar jau dabar pasiskolins... nebe viskas jau pavėlavo, dabar jau nebepasiskolins. Tai tie, laikas. kurie pasiskolino, gali džiaugtis, nes labai pinigai greitai nuvertės. Nu, čia šnekama turbūt apie stambesnius dalykus, šiaip apie valstybių skolas yra šnekama. Nu, bet jie matyt, kad Taip. ir su Taip, ir, ir kito, kito paaiškinimo aš irgi nerandu. Ir dėl to aš linkęs pritart šitai versijai, Nes kitaip sunku supras, kodėl valstybės, kurios jiems nereikia skolintis, jūs turi resursų. Ir staiga, kaip dirigento lasdelė mostelė, visi pradeda skolintis ne tie, kuriems to nereikia. O kaip aš minėjau, ta skola, kuri šiandien yra susikaupusi, ar tai valstijose, ar tai Anglijoje. Anglija irgi skolinga trilijonus dolerių, lygiai taip pat. Airė prasiskolinusi labiausiai turbūt iš visų, kiek ta lentelė rodo, kurią aš ten žiūrėjau vakar. Prasiskolinę yra visi. Ir svarbiausia, gražinti tų pinigų nėra jokių galimybių tų skolų. E, daug kas sako, kad nebūtina gražinti, reikia tik sugebėti aptarnauti skolą. Iškai, jeigu dar tu turi resursų, apta, kokia skola didelė bebūtų, jeigu tu ją gali aptarnauti, mokėti palūkanas ar ne, tai ir, ir kitokius mokėjimus, tol viskas tvarkoja. Tai bet problema ta, kad jau net nebeužtenka tai skolai aptarnauti pinigų. Skolos pasiekė tokius dydžius, kad jau nebeužtenka pinigų aptarnauti Ir čia mes apie naftą užmiršom, čia irgi į, į tą patį, į tą patį lauką. Kodėl staiga nafta kainavusi vasarą 150-160, šiandieną kainuoja tiek, kiek kainuoja, ar ne? Per 40, 40 ir mažiau dar. Krito 3-4 kartus per porą mėnesių. Ir, viso, ir, vis, ir vėl tie patys analitikai sėdi e, televizijos ekranos ir man kažkokius niekus peza apie sumažėjusį vartojimą staiga ir panašiai. Kaip kažkada šnekėjo, kad kiniečiai daugiau valgo, pamenė gynai, kai visi sakė, maistas brangsta dėl to, kad kiniečiai daugiau valgyti pradėjo. Ir jis brango. Jis taigi visi pradėjo kalbėti apie badą. Staiga viskas apsisuko ir maistas pradėjo pikt biržose pasaulio. Didmeninė kaina, jeigu paimti. Tas pats ir su nafta. O kokie čia procesai iš tikrųjų vyko? Ką aš supratau, gilindamasis į tos procesus daugelį metų? Kada tie, kurie valdo didžiausius pinigus, suprato, kad akcijų kaina jau nebeauks, kad ta spekuliacinė sistema akcijų pasiekė savo lubas, jie iš ten pinigus patraukė ir metė jos į kitą sritį, į futuresus. Futures ateities sandoriai tie vadinami. Į naftą nukreipė, kaip į resursą, kuris visiems reikalingas. Ir išpoti burbulą, nes nuėjo milžiniškas kiekis pinigų tenais. Dėl to naftos kaina šoktelė. Tai tada ir šoktelė, nu taip. Ir dėl to toj kainoj, kuri buvo e, praeitą vasarą, didžioji dalis jos buvo spekulacinė kaina, o ne jokio ten nevartojimo problemos. Vartojimo, pasižiūrėkit skaičius, viskas gyra šiandieną prieinama. Pasiimi lentelį ir matai, kiek tas vartojimas kinta. Jis kinta, bet jis kinta palyginti labai nedidelėse rėmose. Jis, jis netitinka tų pokyčių, kurie vyksta kainų srityje. Reiškia, kita priežastis turi būti. Ir vat vieną iš priežasčių, aš manau, įvardinau teisingai. Tai buvo spekuliaciniai pinigai, kurie bes, besiblaškydami nuėjo tenais ir išpatė burbulą. Taip kaip kažkada spekuliaciniai pinigai atėjo į nekilnojamą turtą. Ir Lietuvoje, pavyzdžiui, taip pat, ar ne? Lietuvoje naftos nėra, jie nekilnojamą turtą atėjo. Lygiai tokie patys pinigai buvo nuėję į maisto produktų rinkas. Dabar jie iš ten pasitraukė, supratė, kad ir čia jau baigėsi tas etapas, kad galima ten pinigus išsaugot. Ir visi jie dabar nuėjo į grinus pinigus, į dolerį ir per dolerį nuėjo į vertybinius Amerikos popierius. Valstybinius jau. Štai dėl to pakilo doleris. Bet problemos tai niekur nedingo, ginai. Jos niekur nedingo. Ir tai, kad šiandieną lengva ranka valstijos dalina šimtus milijardų bankams, ar ne, kas vyksta? Praktiškai vyksta nacionalizacija. Valstybė remia e, automobilių pramonę, remia bankus. Dabar e, rems matyt vartotojus ir toliau, kai prasidės kreditinių kortelių krizė. Kas visą tą apmokės? Iš kur bus resursai? Amerikiečiai tikėsi ir toliau skolintis, nes kito varianto jam nėra. Dabar kaip priversti žmogų skolintis ir toliau pirkti tuos, e, tai yra, kaip priversti pasaulio žmonės pirkti Amerikos vertybinius popierius? Ot visi savo užkelkim klausimą, nes tu mane apkaltint samokslo teorijom ten ir taip toliau. Tu jūs patys pagalvokit, kurie vat, skeptiškai žiūrit į tai, ką, į, į tai, ką mes šnekam. Jums šiandieną reikia kažkokiu būdu užkamšyti skylės, kurios susidarė e, valstijose, ar ne? Jums reikia dolerių. Jums reikia, kad kažkas tuos dolerius jums duotų. Kas gali duoti? Tik pasaulis. Amerikiečiai jų neturi jau. Bet jie juos spausino, kai mes... Jeigu jie pradės mes... spausdinti, palauk, mes prie to prieisim. Tai prie to prieisim. Kol kas jie eina kitų kelių mano supratimu. Jie bando šiandieną iš pasaulio sutraukti dolerius. Iš viso pasaulio. Bet dabar, kad, kad, š, kad tu, kaip, kaip pasaulio pilietis, pirktum tą vertybinį popierį iš valstijų, valstijos turi padaryti tam tikrą globalinę atmosferą, kad ten atrodytų saugų, o visur kitur tada turi būti kaip? Visur kitur turi būti nesaugu. Ir jie apie tai atvirai rašo. Mėliai klausytojai, kurie manot, kad čia yra kažkokios erezijos. Vildžių Mumbajus, aš čia, ne, čia, čia net ne aš sugalvau, jie apie tai atvirai rašo. Tai yra vadinama neokonų e, teorija apie kontroliuojamą chaosą. Ir jinai logika jos yra paprasta. Jeigu visam pasaulyje bus chaosas, o vienose jungtinėse valstijose bus ramu, natūraliai žmonės ten tikėsis išsaugoti ir savo pinigus, ar ne? Ir jie tada tikisi tas savo bėdas, kuris, kurį, kurį ta sistema sukūrė, o šitaip išspręst. Nes keletą dešimtmečių mes jiems leidom tą daryti. Dabar jau žmonės taip lengvai nepasiduoda, pažiūrėkit. Kiniečiai turi savo politiką, rusai turi savo politiką, bando rublį padaryti regioninę valiutą, ar ne? Pietų Amerika savo ten sprendžia reikalus, jau bando apsėti be amerikiečių. Toliau, arabai įsiveda auksinį dinarą. Vat į prieš naujus metus įsteigė banką jau. Iški artimiausių metų jau bus jų pinigas. Prasideda re, e, region, regionalinių valiutų laikas, arba bandoma taip kol kas padaryti. Amerikiečiam tai yra visiškai neparanku. Nes jeigu žmonės atsisakys dolerio, viskas. Viskas. E, Supaprastintai galima pasakyti, jeigu pasaulis atsisako dolerio, kitą dieną Amerikos nebėra jau. Nes jos pagrindinė eksportinė prekė ir buvo doleris. Gamyba, kaip, kaip visi žinom, yra iškelta į, į Kiniją ar, ar šiaip į, į, į Aziją kur nors. Gamybos kaip tokios valstijose liko nebedaug. Masė, masė bedarbių šitų e, juodaodžių žmonių, kurie iš kartos į kartą gyvena iš pašalpų. Jos reikia visą laiką šerti. Iš ten tai ką jiems šiandieną daryti? Jūs nu, būkime politiškai korektiškai, ne vien juodaodžiai. Ne vien, taip, ne vien, bet... bet Įvairia odžių. Bet jie ypatingai, jie ypatingai, jie ypatingai. Bet dabar jūs įsivaizduokit valstijų situaciją. Žmonės yra įpratę gyventi tam tikram vartojimo lygmenyje, ne? Šiandieną užtikrinti tą vartojimą galimybių nebėra. Pasaulis nebesutinka mokėti už šitą vartojimą. Tai dabar ką, ar pasiduoti? užsidaryti viduj, tada bus baisi krizė, prasidės maištai greičiausiai. Ar vis tik bandyti dar sėki pasaulį primest? Šitas problemas ir, ir kitų sąskaita vėl. Tai mes šiaip priejom prie Mumbajaus ar dar ne? Nes visur nesaugu išskyrus. Taip, tai dabar ir galvokim. Ir galvokim. Ir kai aš prieš keletą metų skaitydamas įvairiausios ten, žinai, analitinius straipsnius, tame tarpe skaičiau ir apie tai, kad atėjus laikui bus bandoma sukelt konfliktą tarp Indijos ir Pakistano. Aš jau apie tai skaičiau prieš, nu, 3 metus, 4. Kadangi jie turi atominio ginklą ir pagidautina, kad finalas šito konflikto būtų būtent atominis. Ir žiūrėkit, kas praeitais metais vyksta pasaulyje. Mušarafas, kuris e, karinis diktatorius, užgrobęs valdžią, visiškai nedemokratas, amerikiečiai jį remia. Nežiūrint į tai, kad jis nedemokratas, jį remia. Ne? Ir jis geležinė ranka šiek tiek tą Pakistaną laikė. Kažkodėl praeitais metais tie patys amerikiečiai pradeda tą mušarafą pjauti. Ir praktiškai priverčia jį atsistatydinti. Tada tie patys amerikiečiai įkalbina, aš pats mačiau visus tos dalykus per televizorių, kaip Kondoliza Rais buvo aktyviai įsijungusi į, į veiklą, kad ta Pchenazir būto važiuotų namo, ar ne? Jis atvažiavo. Kas su ja buvo? Visi žinom. Ja nušovė. Kas nušovė po šiandieną, neaišku. Šiandieną Pakistanas yra labai silpno valdovo rankose. Jis nekontroliuoja situacijos taip, kaip tą darė Mušarafas. Nu ir prasidėjo. Ir prasidėjo. Provokacijos dieną po dienos visi Didesnės, didesnės, ir tame tarpe ir Bombėjus, arba Mumbajus, kaip jis vadina. Nesuprantu dėl to e, brandolinio konflikto čia teigiamybė, o kodėl būtinai turi būti būtent toks? Tai yra maksimalus konfliktas. Ir plus tai yra Kinijos pasienyje. Tai yra Kinijos pasienis. Į tą patį yra įtraukiama Kinimą. Maksimaliai galima įtraukti labai daug šalių. O ašgi sakau, aš lygiai taip pat... O netaks tas chaosas, netaps nekontroliuojama? Nes kontroliuojamas chaosas. Taip, Ginai, o, o koks, tai apie ką aš ir šneku, kokia alternatyva? Tu prarandi savo supervalstybės statusą. Ir tu prarandi galimybę ramiai toliau vystytis, nes vidu yra tokios problemas susikaupusios pas tave valstybė, kad tu, aš taip suformuluočiau, klau, tu esi arba pirmas, arba tavęs nėra. Problema yra ta, kad jungtinės valstijos antra valstybė būti negali. Kaip tarybų sąjunga, jinai galėjo būti arba va tokia, kokia buvo, tik tais atleido vadžias ir subirėjo. Tai kažkas panašaus yra su valstybėmis. Jinai gali būti tik tokiam statuse, kokiam dabar yra ir nori būti, ir buvo iki šiol, arba ją sudrasko vidinės problemos. Čia, čia atskiros laidos reikėtų, kad įvardintas problemas vidinės. Jų yra galybė, galybė. Pavyzdžiui, turbūt daugumai klausytojų nieko nesako pavardė Faraham. Žinoma, juodasis musulmonas. O, tai, o, tai tu vienas iš tų nedaugelių, kuris žinai šitą pavardę. Pas mus informacijos praktiškai apie tai nėra. O jis turi didžiulį įtaką. Tai yra juodaodžių islamistų vadas valstijos. Ir jis renka po savo vėliavą labai daug žmonių. Labai daug buvo toks juodųjų... Milijonas juodų vyrų. Ne, juodųjų vyrų maršas į Vašingtoną biuros, ar ne? Koks, tai įsivaizduoju, ir surinko jis tą milijoną. Nu, galų galia jie užėmė tą, dabar jau juodas tas Vašingtonas. Ir tokių, ir tokių E, tokių vektorių, kuris sprogdina valstijas iš vidaus yra galybė. Dėl to, kai tik jie nebeteks resursų, palaikyti viduj va, tą vartojimą ar ne, ir visą kitą. Ten prasidės neįsivaizduojami procesai. Ir dėl to viso to, ta informacija, pavyzdžiui, kuris skamba ir man sunkiai įtikėtina apie, apie tos koncentracijos lagerius. Aš sakau, aš pats, aš nenoriu tuo tikėti. Nu, bet yra masė informacijos internete su video medžiaga, su pačiu amerikiečiu, puslapiuose galybė yra informacijos. Ten šiuo metu, jie taip teigia, klausytojai vėl skau, ne, aš teigiu, ir aš pats dar to netikiu iki galo. Bet jie teigia, kad valstijose šiuo metu yra 800 koncentracijos stovyklų, jos yra tuščios šiuo metu, bet visos paruoštos priimti bet kada žmonės. Jeigu kas nors norit informacijos, FEMA, yra F-E-M-A, įveskite į Google va šitas, šitas raidės ir jums išmes visą informaciją. Gerai, tai dabar... Uh, Aš tik noriu tuo pasakyti, kad yra tai... ruošiamas ir dėl to tie įvykiai, kurie prasidėjo praeitų metų pabaigoje ir vyksta dabar. Aš turiu menį Palestinos-Izraelio konfliktą. Pakilo naftos kainų. Jo, bijau, kad ne dėl to čia yra daroma. Jeigu į šitą konfliktą įsitrauks Libanas, O dabar šiandieną Libane grandioziniai protestai, grandioziniai, jūra žmonių iš ryto žiūrėjau Tiksliau, dar. Tiksliau Hezbollah, taip? Taip, aš mačiau per jų, per, per Libijos televiziją, per Libano televiziją mačiau. Iranas, Iranas, kaip žinai, už viso to stovi. Jeigu pavyks jį įtraukti, o mesgi žinom tas, amerikiečiai net ir neslėpia, kad jie Iraną norėtų pamokyti, ar ne? Neišdryso. O dabar gali susiklosti aplinkybės, kai tą padarys kiti. Tai bus didžiulis konfliktas čia, taip? Iranas tada užblokuoja Urmuzo sąsiaurį, ką jis grasinasi padaryti, nes ten nafta yra iš, iš, iš Arabijos per tą sąsiaurį transportuojama. Iš karto naftos krizė, o tada jau naftos kaina šoka. Štai tau dar vienas e, chaosas. Bet tada rusai stiprė. Nu, žodžiu, čia... Daug... A dėl rusų yra kita istorija. Ir vėlgi, Mėly klausytojai, čia ne aš sugalvojau. Neokonų puslapiuose, Amerikos ideologų puslapiuose, atvirai yra parašyta apie kordoną nuo Baltijos jūros iki Jodosios jūros. Neokonai tai čia neokonservatoriai. Taip, taip. taip. Tai ta hebra, kuri buvo prie bušo. Rolandai, klausyčiausi jūsų ir klausyčiausi, bet 13 valandų 00 minučių ir atėjo malonioji dalis. Ne, ne todėl, kad man nemalonu buvo klausytis, bet malonu yra už darbą atlyginti teisingai. E, šitos knygos yra... Dar, ne virtualiais pinigais, būtent, realiais, o šitos knygos yra išleistos dar priminsiu tiems, kurie priminė mūsų valstybės sprendimus, jos dar išleistos lengvatinėmis 5 e, aišku, PVM, PVM aišku. procentų sąlygomis. Bet visa ta lengvata nuplauks po pusmečio. Tikiuosi, kad nenuplauks. Tai va dar vis dalindamas kiekvienas į knygas, primenu, Alma litera, Vytautas Bubnys, Tolimi artimi atsiverimai. Ir antra knyga, Irvinas Jalomas ir Džini Elkin. E, Džini Elkin tai rašytoja ir jo pacientė kasdien vis truputį arčiau. Du kartus atpasakota psichoterapija, leidikla Vaga. Labai sunkus pasirinkimas. Oi, žmoguom visada kamuoja pasirinkimas. Norėtųsi abidvi gauti. Na, aš suprantu, kad politika arba prie politikos esantys žmonės tai. norėtų gauti abidvi. <laughs> Bet dalykas tas, kad reikia gauti tik tai vieną. Gal tada užsienietišką. Vagos leidyklos knyga kasdien vis truputį arčiau. Irvinas Jalamas ir Dėkui. Jean Elkin keliauja Dėkui. į Rolando Paulausko rankas. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad neprigazinote. Ačiū, kad